el tiragioi el Italo Voyaggio di Goethe, unua parto. Nun tempe, multae homoi shatas montri sin, disconigante alla tuta mondo, pli exacte al ciovi interet usantoi, fotoin cae videoin siain, rapportoin pri sia vivo, cae textoin pri siai opinioi. Inter tiovi homoi existas la tiel nomatae blogistoi, qui parolas in siae blogoi pri specifai au pri iui ain temoi. Inter la blogistoi trovigas multai qui scribas pri siae voyagioi, cae parto el ili disconigas valorain au interessain informoin dum aliae scribas cefe pri aferoi, factoi, ocasajoi, emozioi, qui povas interesi nur parenzoin, amicoin au subtenantoin. Estu kiel ein, oni povas dolegi nun tempe in la interreto multain pli mal pli longain cae pli mal pli interesain textoin civi similas al tag libroi pri voyagioi. Tiai textoi evidente tute malsamas al verai tag libroi scribitai de famae voyagintoi, a parte de bonae verkistoi. Serciante in la interreto, mi trovis in Wikipedia la angla lingvan artikolon Travel Literature, di quiu existas anco pli malonga esperanta versio, vetur literaturo. Cai in gi oni trovas ligilon alla articolo Voyage Libroi, quies autoro mincias quelcain antiquain, modernain cae esperantain Voyage Libroin tamen estas en la angla lingua red pagio list of travel books, listo de voyage libroi, ki oni trovas longan liston de tiai libroi. Ecte la antiquetso gies la dudec unua iarcento. Inter la mult nombre autoroi trovigas ciencistoi, kiel Charles Darwin, cae literaturistoi, til Henry Fielding, Samuel Johnson, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Mary Shelley, Theodor Fontane, kai Charles Dickens. Kil mi diris pasinten semaenon, hodiau mi presentos mian tradukon de kelkai eltirajoi e la libro Italo Voyaggio di Goethe, la ple grava kai internazie ple conata germana verkisto. Kia mi kai mia etzino voyagias, anko mi faras notoen, sed nur por post ne forgesi quion ni faris ca visitis. Do, tiui notoi estas tre mal longai, menciante aparte la visitendagioin, quioi ni econis, cae quelc foie la hoteloin au gasteioin in quioi ni tranoctis. Contraue, Goethe, cae alia verkistoi prescribis cion quion li vidis, cae quion li pensis, cae sentis, dum la voyaggio. Unua traducita el tirajo. Verono ad excessan de septembro. Verono situas in Norda Italio. La amfiteatro esas la unua grava monumento de la malnova tempo quion mi vidis. Til bone conservita. Ciam mi enpaxis, cae despli ciam supre mi rond iris sur la rando, shaines al mi strange, che mi vides ion grandan, set sam tempe verdire nenion. Fakte, gine volas esti vidata mal plena, set tutte plena de homoi. Che lasta tempe oni faris honore al Josefo la dua, cae Pio la sessa. La imperiestro, Josefo la dua, imperiestro de la Sancto Romia Imperio, de 1780 gis 1790, quio ja contimis vidi amasso in da homoi, laudire miris pritio. Sed la amfiteatro faris sian tutan efficon nur in la plei fruae tempoi, ciam la popolo estis plie popolo ol nun. Char facte amfiteatroi estis construitae por impressi la popolon, por gaini la favorum de la popolo. La decsepan de septembro, Goethe scribis plurain pagioin pri Verono. Inter alie, li, la germano, esprimas sian impresoin pri la vivo de la Italoi, e la fino de la decoca iarcento. La popolo tre vigle movigas citie, principe in quelcae stratoi quie trovigas vendeioi cae metieioi, unui flanque de aliae, tio aspecta suffici amuse. Ne estas pordo ce la vendeio au laboreio. Ne, la tuta largio de la domo estas malfermita. Oni povas vidi gis la profundetso cae cion cio ocasas interne. La tailoroi cudras, la shuistoi tiras cae frapas, ciui prescau sur la strateto. La metieioi facte consistigas parton de la strato. Vespere, ciam la candeloi brulas, la middio aspectas tute vigla. Du mercatae tagoi, la plazoi estas plenai, legomoi cae fructoi abundas, aelo cae cepoi povas esti accettatae lau place. Cetere homoi crias, flirtas cae cantas dum la tuta tago, jetas sin cae inter bataletas, gioi crias cae ridas sen cese. La milda aero, la mal multe costa mangiagio faciligas la vivon. Cio cion oni povas fari sub ciele, farigas tie. Dum malfrua vespero, vere comencigas cantado cae bruo. La canteto de Marlborough audeblas sur ciui stratoi, poste oni audas dolcimeron, violonon. Ile practicas la imitadon de ciui birdoi per flutoi. Cie estigas la plei capricae tonoi. La milda climato donas tian euforion de existado ancao al malricezzo. Tre frapas nin la malpurezzo, cae manco de conforto de la domoi. Sed la causa estas juste lleno. Ili ciam estas exteri, cae, pro sia senzorgetso, pensas pri ninio. Cio estas bona por la popolo. Ancao la mes classa homo vivas senzorgetse. La riciuloi cae elegantuloi fermigas in sia residejoi, qui cetere ne estas til comfortoi quil in la nordo.